щодня потішав він її новинами. Ляхи збираються покинути місто. Заперлися в замку, трактують із козаками. Гетьман усіх обіцяє пустити вільно, тільки б видали йому Ярему і конець польського. У війську з цього приводу шеврання. У ляхів припасу на три-чотири дні. Ось ось забере їх козацтво голіруч. Кажуть, що гетьман тепер штурмуватиме без перестанку. Війська ж багато. Частина спочиває, частина штурмує. Оксана вдавала, що цікавиться і радіє. Але певність, що так і загинути доведеться, не побачивши богуна, з кожним днем опановувала її. Дід давно вже зменшив утроє свою пайку непомітно віддаючи решту дівчині. Хай підгодується. Може, повеселішає. Та гаразд уже і підгодовуватися було нічим. Дід спробував пошукати по ближчих хатах якоїсь живності, але всюди натрапляв на жовнірів злих і голодних. Один навіть пішов за ним на зірці і довго, не ховаючись, приводом стояв перед поповою хатою. Це до краю збентежило діда. І не даремно. Другого дня жовнір з'явився ще з одним, таким, як і сам, схудлим і здичавілим. Їсти давай, їсти пся крев. закричали на попа, що ледве стояв на ногах. Їсти. завив найдужче і схопив попа за бороду. Піп упав навколішки. Жовнір штовхнув його ногою і кинувся до печі. Там уже давно не топилося. Жовніри почали нишпорити по всіх кутках. А, закричав найдужчий, прочиняючи двері в Оксанину кімнату. Тут і молодичка є. Ходім, братішку, полапаємо, чи нема в неї молочка. Жовніри з нахабним реготом ускочили до кімнати і стали коло Оксаниної постелі. Оксана лежала закривши очі і затримуючи віддих. А ти чого не встаєш? Ач як розляглася кобила, крикнув найдужчий. Вона хвора, ясновельможне панство, стиха промовив дід, увіходячи в кімнату і тримаючи руку за пазухою. Хвора? На що? Ззаду чи спереду? зареготав жовнір. Намо, полапаємо сказав другий, нагинаючись до Оксани. Не руш, не руш ти вельможний пане, закричав дід не своїм голосом. Жовніри витріщилися на нього здивовано. Вона хвора, в неї пошесть якась страшна. Сам лікар регіментарський казав не можна торкатись, удаючи переляканого, зашепотів дід. Та яка там пошесть? Ти лікар? самого яснього святоного. Казав не торкатися, то пошесть піде по всьому війську. Вже й так он від неї двоє померли. Жоміри подивилися недовірливо, але від Оксани трохи відсунулися. Та що ти там лопочеш, яке? з прихованим острахом запитав той, що нагинався до Оксани. Батько й мати її. Як тільки приторкнулися, так зразу й померли. Ну, а воно з чого? А ходіть на ну, пане на хвилинку сюди, за двері. Я вам розкажу, таємниче прошепотів дід. Стій тут, не відходь, сказав жовнір товаришеві. Я зараз вернуся. Крутить щось цей старий пес. До неї нечистий літає прошепотів дід, коли вони вийшли з сіни. Нечистий? Брешеш ти собацюго, скипів жовнір. Та Боже мене борони, пане, тремтячим голосом відповів дід, почуваючи, що жовнір йому не йме віри. І раптом дідові очі спалахнули незвичайним огнем. Хай мені очі повилазять, що ночі літає. Через оту дірку, показав він у куток угору. Жовнір глянув, витягнув шию. У ту ж мить дід з усієї сили полоснув його кривим ножем по горлу. Кров приснула дідові на одежу. Жовнір важко гепнувся на долівку. Нещастя. перелякано закричав дід і сховався в темний куток. Другий жовнір вискочив з Оксаниної кімнати, скрикнув, схилився над трупом. Дід з нелюдською спритністю плигнув і вдарив його ножем трохи нижче потилиці. Забитих дід позакопував за допомогою попа за коморою, пообмивав та позасипав, де можна було кров, одягнув другі штани, й сорочку. До Оксани заходити чомусь вагався, щохвилини чекав, що хтось прийде розшукувати жовнірів. День минав а ніхто не приходив. Дідові трохи немов одлягло від серця, але все ж таки він боявся тепер за Оксану і за себе так, як ніколи ще не боявся нічого в світі. Коли не візьмуть завтра наші з баража, край уперто не давала спокою думка. Надвечір дід так чомусь захопився нею, що на хвилину навіть забувся про жовнірів. А коли перед вечором загарчали в козацько-татарському таборі тарабани, дідові так нетерпляче схотілося побачити штурм, що він без вагання здійснив свою давню мрію полізти на дзвіницю. Скажу, дивися, чи не можна полагодити, міркував він, оглядаючи напівзірваний бурею дах. Вгорі дід причаївся коло дзвонів і глянув у далечінь на козацький табір широка, ледве освітлена останніми променями сонця, похила до збаража рівнина, геть чисто вкрита була великими, темними рухливими купами, то шикувалися до наступу козацькі полки. Дід нарахував їх щось півтора десятка. Полки насувалися, наче темні хмари. Гуляй городи серед них здавалися живими велетнями ватажками тривожно озвалися сурми в баражі, а в вечірньому присмарку ще дужче, ще голосніше загарчали вдалині тарабани, гримнули грізно, потужно загули казани і вдарили разом десятки гармат. Штурм почався. Скільки вже їх було, прошепотів дід і, почуваючи, що в голові йому крутиться, ноги тремтять і підгинаються, почав злазити. Пішов до Оксани, не розмовляючи, голодні, до краю знесилені подіями останніх днів, вони просиділи вдвох цілу ніч. Штурм не вгавав цілу ніч, а на ранок, що тільки сіріло, страшний галас щинився в пригродку перелякані юрби жовнірства кидалися туди й сюди, мов спантеличені отари овець, і кричали До замку, до замку, богун взяв місто, воду обрізано, богунці в місті, тікаймо. Сльози покотилися Оксані з очей. Дід, наче виріс на цілу голову. Не пам'ятаючи себе, вискочив він на вулицю. Богун, богун, богун. лунало навколо. Але жовніри чомусь бігли вже не до замку, а до міста, і раптом налетіла страшна гроза, цілі потоки води ринули з неба, застогоніла земля від потужного грому, шалена буря зривала дахи з хат. Стало темно, як уночі, тільки надвечір дощ перестав. Крізь темну опону хмар проглянуло сонце. Дід вийшов на вулицю, а жовніри юрбами йшли до замку, галасували, заходилися нелюдським реготом, верещали, мов на віжені. Дав їм пан Корс Бобу. О, богуна, самого богуна забито. Ні, тільки поранено. А де ж він? закричав дід, забуваючи про небезпеку. Відбили собачі сини, понесли в подарунок Хмельницькому. Не казати Оксані, прошепотів дід, ковтаючи сльози. Тихий стогін пролунав у нього позаду. Оксана все чула. Непритомно схопив він її на руки, одніс у хату і з великими труднощами привів до пам'яті. Цілу ніч просидів над нею, немов би над хворою малою дитиною. Оксана то мовчки дивилася перед собою, небачачим, нерухомим поглядом, то починала ридати, то плакала стиха і ламала собі руки. Її розпач, її невимовне горе настільки опанували діда, настільки знесилили і зробили байдужим до всього, що дід навіть не здивувався, коли ранком несподівано прийшов жовнір і наказав їм іти за ним. Тільки вже вийшовши з Оксаною на вулицю, дід раптом зупинився і запитав, куди їх жовнір веде. Побачиш, годі вже вам тут повітря псувати. А де ж піп? запитав дід. Утік. Не хоче до татарлої в ясир. То, виходить, нас виганяють із міста? скрикнув несамовито дід. Жовнір не відповів. Оксана холодною рукою.